ऐं जेकी ज़ालूं अव्हां जे पियुनि पढ़णियूं से अमी न पढ़ण जो पर जेकी अॻे गुज़रियो आहे सो गुज़रियो छो त उहा बेहयाई ऐं गुनाह आहे ऐं उहा बुछड़ी वाट आहे